alaydır. Darbaruban Jena dilinin şehrine kafirlara gazap salan This farm made by the trial version of advanced audio compressor. Please buy it now. düldüle bir parsah kylan Alydyr. Başlar azat eden döw gujagyndan, Aždarha lebinden, dag bujagyndan, Derwazasyn çekip Haýbar dagyndan, Ýedi gala birden dolan Alydyr. Keşdeýlegen dagy-daşy eleýip, Gylyçlar gemrip, ganlar ýalaýyp, dogry gelip Ahtam ganyn dileýip Mugatyla gowga salan Alydyr. Arslan kebi kawdyň kafir awlary, Guşat etdiň niçe käbe rulary, Ýer astynda ülke çapan döwleri, Baryp bölek This bölek file may buy the trial version of advanced audio compressor. Kelle Please, belli buy it now. dergähiňe dat bile, Nyzamberdiň serhetlere hat bile, Kamkam gylyç bile, Düldül at bile, Tähtössera deňiç baran Alydyr. Magtymguly aýdar, Tenne bu janyň, Ýolunda nesar et Şahy Merdanyň, El uzadyp çar künjüne dünýäniň, Muhammet dinine salan Alydyr.